هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور Yeye ndiye aliyeidhalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki zake. na kwake yeye ndiyo kufufuliwa. Aamintum man fis samai an yakhsifa al arda fa idha hiya tamur, mnadhani mko salama kwa aliyoko juu kuwa hatakudidimizeni kwenye ardhi na tahamaki hiyo inatikisika. Am amintum man fis samai السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Au mnadhani mko salama kwa aliyoko juu ya kuwa yeye hakupelekeeni kimbunga chenye changarawe? Mtajua vipi maonyo yangu? ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير na bila shaka walikwisha kanusha waliokuwa kabla yao basi kulikuwaje kukasirika kwangu awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbidun ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Kwani hawaoni ndege walioko juu yao namna wanavyozikunjua mbawa zao na kuzikunja? Hawashikilii ila mwingi wa rehma. Hakika yeye ni mwenye kuona kila kitu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَوْ نِلِيبِ هِلُو جِشِي لِنُو لَكُكُنُصُرُونِي بَدَالِ يَا مُنْجِ وَرَحْمَةٍ hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur, au ni nani huyo ambaye atakupeni riski kama yeye akizuia riziki yake bali wao wanakakamia tu katika jeuri na chuki. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, je yeah. Anayekwenda akisinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi au yule anayekwenda sawa sawa katika njia iliyonyoka. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Sema yeye ndiye aliyekuumbeni tangu mwanzo na akakupeni masikio na macho na nyoyo ni kidogo kabisa shukrani zenu. Qul huwa alladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun, sema yeye ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake mtakusanywa. yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, na wanasema lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli. Qul in انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين سما حقيقه ujuzi wake uko kwa na hakika mimi ni mwonyaji tu mwenye kubainisha. Falamma raawhu zulfatan siat wujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un, lakini watakapoiona karibu nyuso za waliokufuru zitahuzunishwa na itasemwa hayo ndiyo mliokuwa mkiaomba. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم Sema, mwaonaje ikiwa Mwenyezi Mungu atanihiliki mimi na walio pamoja nami au akiturehemu ni nani atakayewalinda makafiri na adhabu chungu? قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال mubin sema yeye ndiye mwingi wa rehma tunamwamini yeye na juu yake tunategemea mtakujajua ni nani aliye katika upotovu dhahiri. Qul araaitum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in, sema maonaje yakiwa maji yenu yamedidimia chini, nani atakuleteni maji yanayomiminika? الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yeye ndiye aliifanya ardhi dhalili na kutini. Basi tembeni pande zake kote kote na kuleni katika riski zake zinazotoka ndani yake na kwake yeye peke yake ndiyo kufufuliwa na kulipwa. Je, mmejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni kuwa hata kukatieni ardhi akakuchukulieni kwa ghafla kwa mtikiso mkubwa bali mmejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni kuwa hata kupelekeni upepo kukupopoweni kwa changarawe hapo basi mtakijua kitisho cha onyo langu kwenu na hakika walikwisha wakanusha mitume wao hao waliokuwa kabla ya kaumu yako. Basi ghadhabu yangu juu yao ilikuwa hali gani kwa nilivyoangamiza na kuwashika. Wameingia upofu wala hawakuangalia ndege walio juu yao vipi wanavyokunjua mbawa zao mara kwa mara na mara nyingine wakizikunja hapana anayewashikilia wasianguke ila mwingi wa rehema. Hakika yeye ni mwingi wa ujuzi na habari kwa kila kitu. Anakipa kila kitu jambo kwa mujibu wa maslahi yake. Kukunjua huku ni kukunjua ndege mbawa zake bila kuziendesha. Katika kuruka kwa ndege ipo miujiza ambayo haikufahamika baadhi yake ila baada ya kuendelea elimu ya kuruka na nadharia ya kutembea katika hewa. Lakini katika yanayostajabisha ni kupita ndege katika anga na mbawa zote mbili zimetulia mpaka apite upeo wa macho. Na elimu imevumbua kuwa ndege wanaokunjua mbawa zao hupanda juu ya mikondo ya hewa inayosaidia inayotimbuka ama kwa kupigana dafrau na kiziwizi fulani au kwa kunyanyuka nguzo za hewa imoto. Ukiwa upepo ni mzuri, hizo nguzo za hewa usimama wima, na ndege hupaa kwa namna ya mzunguko kama skurubu. Na ukiwa mkali, hizo nguzo hugeuka kuelekea juu na ndege huruka bila ya kupiga mbawa kwa njia ya sawa moja kwa moja na kufikia mbali. Na ndege kwa jumla wana sifa maalum. Katika hizo ni kuwa ni wepesi na wana umbo la nguvu na nyoyo zao ni madhubuti na kadhalika mzunguko wao wa damu na vyombo vya kuvutia pumzi na namna lilivyopimika umbo lao na vikawa sawa sawa viwiliwili vyao kwa kusahilisha kuruka katika hewa na sifa hizi Mwenyezi Mungu mjuzi mwenye kuona kawajalia ndege kwa ajili ya kuwahifadhi hao ndege katika hewa pale wanapokunjua bawa zao au wanapozikunja ama videge vidogo vinavyotegemea kuruka kwao juu ya mbio hivyo hupiga mbawa zao kwa chini na mbele ili vipate kujisukuma na kupaa. Na hayo ni dharura kwa sababu ya kuruka kwao. Kisha huzikunja mbawa zao, lakini nao wanabaki kuwa wanaruka kwa zile nguvu za msukumo wao. Na hivyo linawafikiana umbo lao hao ndege wa kila namna na muundo wa kiufundi wa mili yao kwa kuwezesha kuruka na kujilinda sawa wakati wa kuruka. Bali ni nani huyo mwenye nguvu kwenu atake kulindeni na adhabu asiyekuwa mwenyewe Arrahmani mwingi wa rehma? Makafiri hawamo ila katika udanganyifu tu kwa hayo wanayodhania. Bali ni nani huyo atake kuruzukuni kwa yanayokupeni uhai wenu na starehe zenu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akizuia riziki yake asikupeni, Bali makafiri wamekakamia katika kutakabari kwao na kuikimbia haki. Je, hali tageuka mwenye kwenda kijikwa na kusinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi katika mwendo wake au yule anayetembea sawasawa kwenye njia isiyokwenda upogo? Sema huyo aliyekumbe ni nani hamjakuwa chochote na akakupeni usikizi na kuona nafahamu ambazo ni sababu za vitendo vyenu na uongofu wenu ama ni kuchache mno kushukuru kwenu kwa neema hizi kumshukuru huyo aliyekupeni sema huyo ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea kwa ajili ya kukuhisabuni na kukulipeni na wanasema wanaukanya kuvuliwa yatatokea lini haya ya kukusanywa watu Tuambieni yatakuwa lini kama nyinyi mnasema kweli. Ewe Muhammadi sema, ujuzi wa hayo ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, ama mimi ni mwonyaji miongoni mwonyaji tu. Watakapoyaona hayo yaliyoahidiwa yapo karibu nao, nyuso za makafiri zitajaa huzuni na unyonge. Na wataambiwa kwa kuwa kejeli na kuwatia uchungu. Haya ndiyo mliokuwa mkiyataka yaje kwa haraka. Sema, nambieni ikiwa Mwenyezi Mungu akinifisha mimi na waumini walio pamoja nami kama mnavyotamani yawe au akaturehemu akaakhirisha jali yetu na akatusamehe asituadhibu maana itakuwa akatuokoa katika hali zote mbili basi nani atakayewakinga makafiri na adhabu chungu wanayoistahiki kuipata kwa sababu ya ukafiri wao na kudanganyika kwao na miungu yao yeye huyo ndiye Arrahmani mwingi wa rehma Tunayemsadiki sisi na nyinyi hamumsadiki. Yeye tu peke yake ndiye tunayemtegemea na nyinyi mnawategemea wenginewe. Mtakuja jua itakapoteremka adhabu ni kundi gani kati yetu lililotengeka mbali na haki. Sema hebu nipeni habari. Maji yenu yakitoweka chini ya ardhi msiweze kuyapata kwa namna yoyote. Ni nani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni maji ya dhahiri yanayomiminika anayoweza kuyapata kila atakaye.